قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم سيما أيني وجوانكو wangu نفسي زاو Msikate tamaa na rehma ya Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu husamehe dhambi zote. Hakika yeye ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an yatiyakum al'adhab thumma la tunsarun. Narejeeni kwa Mola wenu mlezi na asilimuni kwake kabla ya kukujieni adhabu. Kisha hapo hamtanusuriwa. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون Nafuateni yaliyo bora kabisa katika yale yaliyoteremshwa kwenu kutoka kwa Mola wenu mlezi kabla haijakujieni adhabu kwa ghafla na hali hamtambui. An nafsu ya hasrata ala ma farrattu fi janbi llahi wa in kuntu lamina as-sakhirin. Isije ikasema nafsi E majuto yangu kwa yale niliyopoteza upande wa Mwenyezi Mungu na hakika nilikuwa miongoni mwa wanaofanya maskhara. Au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Au ikasema ingelikuwa Mwenyezi Mungu ameniongoa bila shaka ningelikuwa miongoni mwa wenye kumcha Mungu. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين Au ikasema inapoona adhabu lau kuwa ningelipata fursa nyingine ningelikuwa miongoni mwa wafanya mema. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين wapi bila shaka zilikujia ishara zangu nawe ukazikadhibisha na ukajivuna na ukawa miongoni mwa makafiri ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين Na siku ya kiyama utawaona waliomsingizia uongo Mwenyezi Mungu nyuso zao zimesawijika. Je, si katika jahannam makazi ya wanaotakabar? وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون Na Mwenyezi Mungu atawaokoa wenye kujikinga kwa ajili ya kufuzu kwao. Hapana uovu utawagusa wala hawatahuzunika. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل Mwenyezi Mungu ndiye muumba wa kila kitu na yeye ndiye mlinzi juu ya kila kitu. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون Yeye anazo funguo za mbingu na ardhi na wale waliozikataa ishara za Mwenyezi Mungu au ndio wenye kuhasiri Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Ewe Muhammad sema kwa kufikisha na Mola wako mlezi enyi waja wangu waliojizidishia juu ya nafsi zao maasi Msikate tamaa na rehema ya Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu huyafuta madhambi yote. Hakika yeye peke yake ndiye mkuu katika kusamehe kwake na kurehemu kwake. Enyi mliojidhulumu nafsi zenu, rejeeni kwa mwenye kuyamiliki mambo yenu yote na mlezi wenu na mfuateni yeye kabla kujieni adhabu. Tena hapo hapata kuwepo kukunusuruni na Mwenyezi Mungu na kukulindeni na adhabu yake nafuateni yaliyo bora kabisa katika mlioteremshiwa kutokana na Mola wenu mlezi. Nayo na ni Kurani tukufu kabla ya kukujieni adhabu ya ghafla na bila ya kujitayarisha na hali nyinyi hamjui kuja kwake. Rejeni kwa Mola wenu mlezi na msilimu kwake na mfuate mafunzo yake. Ili nafsi yenye dhambi siseme itapoiona adhabu e msiba wangu kwa niliowacha upande wa Mwenyezi Mungu na katika haki zake na kwamba mimi nilikuwa duniani miongoni mwa waliokuwa wakifanyia maskhara dini yake au iseme ile nafsi yenye dhambi kutafuta udhuru la kuwa Mwenyezi Mungu angeliniwezesha kufuata uongofu bila shaka ningelikuwa duniani katika wale waliojilinda na adhabu ya Mwenyezi Mungu kwa imani na vitendo vyema au iseme nafsi ile yenye dhambi itapona adhabu Laiti ningelirejeshwa duniani nikawa katika wanaotengeneza imani yao na vitendo vyao. Utayapata wapi ewe mwenye majuto? Mafunzo yangu yalikujia katika ndimi za mitume, nawe ukayakanusha na ukajiona bora, ukakataa kuyafuata na ukawa katika dunia yako miongoni mwa wenye kushikilia ukafiri. Na siku ya kiyama utawaona waliomzulia uongo Mwenyezi Mungu wakamhusisha yasiyokuwa yake nyuso zao zimesawajika kwa huzuni na majonzi. Hakika jahanamu ndiyo makazi ya wenye kiburi wakaikata haki. Na Mwenyezi Mungu atawaokoa ya ulinzi, siwapate adhabu ya Mwenyezi Mungu kwa vile alivyokwisha wajua kuwa wamefuzu kwa walivyokhiari uongofu kuliko upotofu. Na siku hii basi uovu hautawagusa wala hawatahuzunika kwa kuzikosa neema walizokuwa kisitaraji Mwenyezi Mungu muumba kila kitu na peke yake ndiye mlinzi wa kila kitu. Anaendesha mambo yake kwa mujibu wa hikma yake. Maendesho ya mambo ya katika mbingu na ardhi ya kwa Mwenyezi Mungu. Hayaendeshi hayo isipokuwa yeye. Na makafiri kwa hoja za Mwenyezi Mungu na ushahidi wake ndio wao peke yao ndio wenye kuhasiri, mwisho kuhasiri. Injili ya Mathayo 16. 16 hadi 20 imedai kuwa Yesu kampa funguo za mbingu na ardhi Petro na hivyo ndivyo papa wa Roma amerithi funguo hizo na kuanzisha kanisa la Kikatoliki na uwezo wa kufutia watu dhambi na kuangamiza motoni. Marcelo Craveri, mtaalamu wa Biblia wa Kitaliana, ameandika katika kitabu chake Maisha ya Yesu, sahifa 227 28 Penth edition kuwa Matayo katika 16 16 20 imeongezwa na ametoa hoja saba kwa wazo hilo. liche ya kuwa Yesu hakumpa Petro hizo funguo za mbingu na ardhi, yeye mwenyewe Yesu hakuwa nazo.